Ви спомнав дека ромскиот менталитет ја сака музиката. Нели така? А, го сака пеењето. Тој даре посебно истакнат тамо. Но пеењето и музиката се многу присутни на страниците на Светото Писмо и во страниците на Духот на Пророштвото. Одам се на таку увод, ке видите зашто и која порака сакам да ја поделам заедно со вас. Местото и улогата на песната во планот на спасението е голема. Еве само ќе спомнам неколку дефиниции што Библијата, односно духот на пророштвото ги кажува за самата песна и за самата музика и да видите каква улога има песната и музиката во планот на спасението. Вие знаете дека песната и обожавањето е, дел од небесното богослужение. Кога читаме Откривение 4 и 5 глава, што приметуваме таму? Имаме, про, имаме прилика да влеземе горе во небото и да гледаме како се обавува едно богослужение. И кажете ми, кое место го има песната во тоа богослужение? Голем, огромно. Понатаму, слободно на основа на Библијата и Духот на Прошто може да кажеме дека пес, со песната ги искажуваме своите најдлабоки чувства што ги имаме. Понекој со зборови не може да кажеш, ама преку песната ги искажуваш своите најдобри чувства. Еден теолог во една прилика кажал, песната и музиката се крвта на свемирот. Она што е крвта за нас, во нашиот живот телесен, тоа е крвта во нели така, животот едноставно на самото небо. Духот на простото во Евангелизам, 496 страна, ќе каже, тоа е средство за спасување на душите. Карика што не врзува со Бога. Успешно средство за борба против непријателот. 377 страна Евангелизам. Тоа се се мисли о духот на проштвото. И уште две работи. Вели, музиката е лек против разочарување. И уште една работа, музиката, ево евангелизам на страна број 500, вели, таа го чува христијанското искуство. Да, таа го чува христијанското искуство. И имајќи го ова во вид, историјата на Божиот народ во Стариот Завет, а тоа е еврејскиот, е исполета со песни. На многу места во Стариот Завет ке најдете извештаи за прославување на Господа. И би сакал да ви спомнам дека еврејскиот народ во историјата на еврејскиот народ, Божиот народ во Стариот Завет. Десет песни, ќе ги спомнам една по една, ги има сите запишани во, во, во Стариот Завет. Десет песни завземаат посебно место. Десет песни. Слушате ме добро. Девет се отпеани. Една уште не е отпеана. Таа тек треба да биде отпеана. Имаме строфи и рефрени од таа песна на повеќе места во Светото писмо ако станеме верни до крај, нели така, како што и ангелот Господов испомна на пророкот на последното време, нели, ако останеш верна до крај, и ти ќе се најдеш тука. Ние ако станеме верни до крај, таа песна ќе пееме, таа е десета. Но ќе ги спомнам тие девет, а за деветата ние денеска ќе зборуваме. Ке видите кои работи ќе ги споменеме. Теологијата ги познава, значи овие девет песни, значи Библијата за тоа ги спомнува. Еве сакам да ги спомнам, за некој може прв пат ќе слушнеме, за повеќето верувам ги знаеме. Првата песна запишана на страниците на Светото писмо, која што се однесува е, на нашата планета Земја. Знаете ли кој е отпел? Првиот човек на Земјата. Адам. Таа во теологијата е позната како Адамова песна. А зборови за неја ќе најдете во Псалам 92 од 1 до 5 стих. Можете, сега поради времето само ги споменувам, а дома вие малце изражете, Мојсија, нели така, го напишал тој псалам, но тие зборови ги пеел Адам, во теологијата тоа е познато, ги пеел затоа што тоа излезил благодарност на Господа што го создал, како таков и го славил Господа со таа песна. И евреите таа песна посебно едноставно ја цена, тие 4-5 стиха од 92-иот псалам. Втората песна во Стариот Завет одам рафално, затоа што ќе застанем на деветата, ќе збориме, има доста што да се каже, е песната на Марија, Маријина песна, вие знаете. Втора книга Мојсеева, 15 глава. Господ дава големо искуство кога го изведува својот народ од Египет. После 10 чуда што ги прави, после 10 рунди на борба, што ги има Бог со египетскиот фараон, каде што победува, Господ го отвора Црвеното море да поминува неговиот народ и како знак на благодарност што Господ направил за нив, Марија ја пее таа песна, втора книга Мојсеева, 15 глава. Понатаму, Ние знаеме како оди Божиот народ понатаму према хананската земја, а духот на прошто вели тоа е патот што ние ќе годиме према небото, се соочува со некои проблеми. Со такви проблеми, ова е третата песна, се соочува каде што немале вода. Се секјавате, неколку места немале вода. И вапеле кон Господа. И Господ им дал вода. И како знак на благодарност ја пеат таа трета песна, запишана во четврта книга Мојсеева, 21 глава, 16 до 18. Да, евреите ова ги пеат тие песни. Четврта Мојсеева, 21 глава, 16, 16 до 18. Тоа беше третата песна во Стариот Завет. Понатаму, доаѓаме до крајот на животот еден голем пророк во Стариот Завет, тој е пророкот Мојсеј. Нели така? Јас имам обичај да кажам, ебо и за тој и читавме близката полука, ако јо бил најголемиот човек на исток, ако едноставно Соломон бил најмудриот човек во Светото писмо, во историјата на човештвото. Ако Самсон бил најсилниот човек, ако Давид бил човек по срцето Боже, Мојсе бил човек кој што бил најкроток на планетата Земја, така вели библискиот извештај за него. И тој го водил Божиот народ. Во еден момент малце покажал една недоверба, вие знаете, и поради тоа не влегол во Ханаската земја. Но сепак знаеме каде денеска се наоѓа и тој напишал една песна, четврта поред, пета книга Мојсеева, 32 глава како родител, како старател, им се обраќа на народот да се сетат како Господ што? Како Господ ги водел. Како Господ ги водел 32 глава, пета книга Мојсеева. Одиме понатаму. Следниот човек кој што се појавува на историјата на Божиот народ е Исус Навин, кој што го води Божиот народ како што и Мојсија предходно го водел. И петата песна од пеана е запишана во книгата на Исус Навин, 10 глава, 12 до 15, кога тој војува со еден непријател и каде што има опасност да едноставно се стемнува, а да не ја заврши работата. И во еден момент што вели на сонцето? Застани, додека не ја завршам својата работа. И на вистина, сонцето застанало, додека едноставно Исус Навин не ја заврши својата работа. И тој, како знак на благоденост, ја пее таа песна во 10 глава 12 до 15. Одиме понатаму. Одиме во книгата за судиите но нема да споменеме судија, него судијка, затоа што таа е единствена од таков вид. Нели, во книгата Судиите, тоа е Девора, која што имала големо искуство заедно со Варак, се сеќавате во четврта глава Судиите, од четврти стих до пета глава, 31 стих, каде што имал, имала големо искуство, го победила непријателот и како знак на благодарност ја пеа таа позната песна, песната на Девора, шеста поред во историјата на Божиот народ. Понатаму, Библиската историја не, не запознава со една многу понизна жена, која што била предмет на презир од една друга жена, затоа што не можела да роди. Тоа е Ана, мајката на Самуило. Вие знаете, и таа направила завет со Господа, Господе, ако ти ми дадеш син, ќе го посветам на тебе. И Господ ја услишува таа молитва и како благодарност за тоа, Ана ја пее таа песна запишена во прва Самуилова, втората глава, од првиот до десетиот стих. Благодарност за услишена молитва. Седма песна запишена во Стариот Завет. Осмата песна ја пее човекот кој што покрај Мојсе и Јаврам, веројатно е најмаркантната личност во историјата на Божиот народ, тоа е царот, царот на Давид. Имав скоро предавање, значи во Импексал тука за личноста на Давид и на вистина Давид е своја врсна легенда, човек кој што на вистина има за него многу напишено. Вие знаете, многу личности се споменуваат во Библијата. Некои ни имја не им се запишено, некои само реченица две, а за него имате преку 50 на глави во Стариот Завет запишено за Давид. И не само тоа, добриот глас продолжи понатаму и во Новиот Завет за него пишува. И оно што замимеше откровение е тоа што Новиот Завет започнува со Давид. После Исус Христос, читајте во Матеј, племето Исуса Христа, ама кој следен лично се споменува после Исус Христос во Новиот Завет? Давид! Како завршува Библијата Новиот Завет? Приметете кој е последна библиска личност Давид. Род Давидов. Нели така во откривение? Баш така. Давид. И тој пее своја песна на благодарност во 2 Самаилова 22 глава, затоа што Бог му дал победа над своите, над своите нестојатели. Тоа е осмата песна, запишена во историјата на Божиот народ. Десетата, ми уште не отпеана, ќе се пее на крајот, сито нешто ќе се удостојат да ја пеат, но нам денеска не останува да ја проучуваме деветата. По мене, и по мноштво други теолози, нели така, најубава песна. Песната над песните. Па и затоа се вика песна над песните, зашто е најубава. Песната над песните. изврсно ремек дело, кое што во текот на историјата, нели така, наишли на разни контраверзи за тоа дали требало да биде во канонот на Светото Писмо или не, но сепак ние ќе проучиме од тој аспект зашто и ставена во канонот на Библијата и само еден детал, еден момент, шест стиха само ќе бидат посебен предмет за нашето проучување денеска но ова место, што мене секош, пред се како верник, а не, а камо ли како проповедник ме стават во, во а, размислување. Да, вие знаете, главни протагонисти, кои што се опишани тука во книгата на песта над песните се двајца личности. Еден младич, цар, по име Соломон, вие знаете, И една од друга страна е па саканата пастирица Сунамка, која што доаѓа од целото Сунам, каде што се предпоставувало, каде што доаѓале најубавите девојки. Извештаите велат тоа била личност која што дефинитивно го освоила срцето, срцето на царот, на царот Соломон. Дозволете малку нешто да кажам за ова, пред да одиме на она духовна порака. Мене многу ми е важна духовната порака, Ако мислите дека само за песни ќе збориме или ако може би мислевте само за романтика ќе зборуваме денеска на место, ке видите ке зборуваме за многу сериозни и озбилни работи за времето во кое што живееме и за нашата духовност преку оваа тема. Ке видите кои длабоки духовни пораки има во оваа тема што ќе проучуваме во овие неколку минути што се пред нас. Но ајде прво за Соломон и Сунам камалци да збориме, за да направиме добар увод на ова што сакам да го кажам. Знаете ли често прашање кое помеѓу младите? Како се запознавте? Каде се запознавте? Нели, кога влегуваат, се запознале или кога влегуваат во брак? Се постава прашање како се запознал Соломон со Сунамка? Царот Соломон со ова пастирица Сулам, Сунамка. Извештаите вела дека додека Соломон патувал ни своето царство, стигнал во северните подрежја и тука, на едно место, испечено од, солното, од силното сонце, Соломон ја запознава Сунамка. Спрем извештајот во песта над песните, прва глава, шести стих, приметуваме дека Сунамка работела во своето лози. А царот Соломон беше последно привлечен од личноста на, на, на Сунамка не по надворешноста, ја пазете. Една личност која повеќе време ќе биде изложена на сонце, значи цел ден тука физички може би нема нешто пострано да, да бидеш привлечен од таква личност. Меѓутоа, нешто приметил Соломон кај Сунамка што срцето му го освоило. Знаете што беше интересно, што толку многу интересно овој настан. Соломон бил цар, имал авторитет, имал и многу жени. Боже да употреби сила и снага, но не сакал така. Сакал на некој начин со љубов да ја привлече сунамка. И затоа Соломон решил да не го користи својот царско авторитет. Тој напил нешто друго. Одлучил да се пресоблече да ја стимне царската облека и да се облече како пастир. И сакал срцето на ова девојка да го освои со љубов, а не со сила. И тој полека ја градел својата љубовна врска. Сушно Соломон тука ја пишува својата авантура према Сунамка. Но, зашто ова сето земено и зашто ова книга влегла во канонот на Библијата од причина што, вие знаете во Библијата, Исус е представен како младоженец. А црквата Божија е представена како невеста. И во ова, во ова, во ова ситуација, во овој пример, Соломон на некој начин е тип или слика на Исуса Христа како младоженец. А Сунамка е тип или слика на црквата Божја, која што едноставно треба да да едноставно да го отвори своето срце за својот Господ. И што се случува понатаму? Конечно Соломон се открива на Сунам. Тој е трга својата пастирска облека, ја облекува својата царска облека, облека и кратко време после тоа се венчаваат. Можеме да замислиме како свадба направил Соломон? Нешто да опари сигурно за својата свадба. Теолозите сметаа дека во третата глава е опишена свадбената атмосфера со некои стихови, во четвртата глава е опишена венчавката, помеѓу Соломон и Сунамка, а во петата глава опишан е почетокот на бракот помеѓу Соломон и Сунамка. Е, сега тука прекинува романтиката, сега одиме на овој духовен дел – ќе видите зашто би сакал во остатокот на времето да го поминеме. Завршила свадбата, завршило венчавањето предходно свадбата, почнало бракот. И за жал, како што е тоа случај во повеќете бракови, и во овој брак се појавила криза и сериозни проблеми. Претел опасност да и овој брак да пропадне, а причината била што љубовта меѓу овие двајца кои што биле неразделни предходно, почелно полека што? Да се гаси. И еве сега затоа сакам да ги читам тие текстови што ќе бидат предмет на нашето проучување. Отворете заедно со мене книгата на песна над песните. Сакам да ги прочитаме 6 стиха, 4-5 од нив, значи од пета глава, од првиот стих. еве што вели. Еве Библијата што вели, пета глава од први до шестиот стих. Додека ова го читаме, имајте ов вид, значи Соломон, значи младоженец, сунамка, невеста црква Божја. Возлюбениот дојдо во градината своја сестричке невесто, ја обрав смирната моја и мирисите мои, ги јадев медените питки со мојот мед, го пие виното со моето млеко. Јадете, пријатели, Пиите и наситете се, мили мои, возлюбената. Спијам, памтете го овој збор, спијам, но срцето моје е будно. Ете го гласот на мојот возлюбен кој чука. Сигурно ова ве подсеке на нешто. Отвори ми, сестро моја, гулабице моја, совршена моја, зашто главата моја е целата со роса покриена и косата моја со ноќна влага. И сега слушате што вели трет, третиот стих. Го соблеков хитенот свој, пак ли да го облекувам? Сум ги измила нозете своји, како да ги валкам? Пети, шести стих. Станав да му отворам на мојот возлюбен. Од рацете ми капеше смирна, од прците моји пријатен мирис на смирна врз држката од кучалката. И еве трагедијата, шести стих. Му отворив на мојот возлюбен. А мојот возлюбен си беше отишол. Душата ми премре, додека тој говореше. Го барав, но не го најдов. Го викав, но тој не ми се јавуваше. За кого станува збор тука? За двајца кои што едноставно не може да живеат еден без друг. За двајца кои што биле толку, толку заљубени еден према друг. А сега? Немаат време еден за друг. Пак ја повторам, земете ја таа слика, Исус, младоженецот, невестата, црквата. Овие стихи, стихови не се убави, не се мили. Тука нема радост, нема средба, не дошла до средба. Тука постои криза. Криза постои. И моето прашање секој ќе направам паралела. Зошто мора да дојде до криза во мојата конекција со Господа? Зошто мора да дојде до прекин на мојот однос со Господа? Каде е причината? Каде е проблемот? Кај младоженецот? Кај Господа? Па тој дошол. Дошол, ама на што наишо? На врата. Секако не. Библискиот текст јасно вели тој дошол, сакал да помине пријатно време со својата со својата неста. Денес Исус во саботниот ден, драги мои браки и сестри, со тебе и со мене, и како црква, како невеста заедно, сака да помине време. Дозволете ми во положение да спомнам 4-5 работи зошто Исус, како младоженец, доаѓа и сака да се сретне со нас. Прва работа. Прва работа. Господ сака да се сретне со тебе и со мене, затоа што едноставно не сака. Затоа што те сака. Затоа што ме сака. Затоа што сите нас не сака. Еремија ќе каже, отсекуваш ми се јавуваше Господ и ми кажуваше, те любам со вечна љубов. И затоа ти укажувам љубов. Нели така? Што може едно човечко грешно срце да го промени? Само љубовта, ништо друго. Само љубовта тоа може да го промени. А кој изворот на љубовта? Бог. И затоа Божето присуство во нашите домови, во нашите цркви, во нашите семејства, може едноставно да направи да се чувствуваме поблиски до Господа. Ке ви кажеме на работа, вие ќе се согласите сигурно што сте родители. Додека не бев родител, ви знаете, јас тука дојдов во црквата уште како младич, 17-18 години сега, не сме да кажам колку години веќе имам другачије го гледав Господа, а сега другачије како родител. Ова ми потпуна брат Борче, вика, бе, син ти, вика, те поминал. Да, вика, ме поминал, што да правам? Еве, така го гледам веќе. Како ти е раста, така ние едноставно одиме, нели, доле. А, другачије човек го гледа Господа како младич, а другачи како родител. А овие збори се родителски. Знаете, родителот сака децата покрај него да бидат. Знаете. Може би тоа на детето ќе каже, што уште сега, татко, тука, може да ме, ме контролира. Јас сум возрастен, сакам сам. Не, татко е тоа. Тоа е татко. Татко сака да биде покрај своите. И само тој знае која тие не се со, со него, која не се покрај него, колку, колку едноставно му не стасуваат. И затоа Бог вели, ја сакам да дојдам. Не ми ја затворе вратата. Сакам во сабата со вас да бидам. Сакам преку деновите, во седмица да бидам со вас. Сакам наутро да го почнеш денот со тебе. Навечер да поминеме време во заедни со вас. Вие сте мои деца. Во дланките ве запишав. Кога гледам моите раце, секјам на вас. Такове нешто е татко небесен. Тој сака. Понатаму, зошто сака? Втора работа. Одиме, Рафаал, но има доста работи. Господ сака да не поучи во какво време живееме. Затоа тој сака да се сретне со нас. Ке ви кажам, браки сестри, вие знаете. Само од минетата сабота до сега, знаете ли колку знаци се исполниле за крајот на Христовото, за бракењето Христово на земјата? Многу знаци се случиле. Многу. Да. Се случуваат ненормални работи. Не е нормални. Еве еден немилнасно случило минатата седмица кај нас, таму вие знаете за за Хамди Байрам, нели, и на телевизија и пратеник, а, му, му починала внука, нели така? Внук 8 години. И тоа чекер. 8 години. А неговата мајка на Хамди, кога слушна, во истиот ден и таа почина. Да, еве тоа сега, пред неколку дена, нема 6-7 дена, колко се случи тоа. Да. Тоа е еден пример, само сакам да го спомнам, што се се случува. И Господ сака да дојде со нас да ни каже, деца мои, прво ве сакам, затоа сум со вас, второ, тука сум да ви кажам во кое тоа време ние живееме, да бидеме свесни, да се подготвиме за тоа. Трета работа, одиме понатаму, зошто Господ сака да се сретне со нас, зошто младоженето сака со невеста да биде заедно? Да ни даде сила да издржиме. Сила ни е потребна, браќи и сестри, ако сакаме да издржиме ова време што е пред нас. Ова време е ненормално. И ненормални работи ќе се случуваат. И само Божја сила што ќе даде Господ ќе ни помогне да издржиме. Клифорд Голштайн, евреј, наш брат, теолог по една прилика ќе каже во својата книга, она што нам, како адвентисти, ни е неопходно, потребно, е искуство со Господа, што ќе не способи за две работи. Прва работа, да го издржиме решетањето што ќе се случи внатре во црквата, кој што вели духот на проштвото, и да го издржиме прогонството што ќе дојде надвор од црквата. Нам ни е потребно искуство што ќе не задржи да бидеме имуни, да кажам, од сите напади од надвор и од сите напади од внатре. Тоа е трета работа. Зашто Господ сака да се сретне со нас? Младоженецот, зашто доја кај невестата? И четврта работа, младоженецот доаѓа уште еднаш да не мотивира да работиме за овој свет кој што сигурно пробаја. Затоа сака да се сретне со нас. Све ке пропаден ден. Све, све. Јас сега и велам, значи и таму и на состаноци која сме, значи и со проповедници која сме, значи и на верниците во Шуторизери. Прекрасно да имаме молитвени домови и ке ги реновираме и правиме све. Но ако имаме реновирани молитвени домови, а таму немаме луѓе, што вреди? од друга страна. Треба и ова, треба и ова. Значи, ние сме повикани за овие луѓе, све ќе пропадне на ден. Само они што се обратени ќе останат. А кој ќе ги обрати? Кој ќе им каже? Браки и сестри, кој ќе донесе луѓе во нашата црква? Тоа сме го кажал сега и, во влаје, која бе во сабота, ова што помина сега. Кој ќе ни ги донесе луѓето во нашата црква? Православна црква. Протестантската црква. Кој? Кој? Ние. Ние сме повикани. Јас имам обичај да кажам, после крштевањето. Секој од нас може одма на небо доди. Да после крштевање сите гревини се опростени, избришани, ако тогаш не се спремни за спасение, не знам кога. Па зошто, браќи и сестри, не доаѓа огнена кочија како Илија на своје време, да не земе одма горе на небо, после крштевање? Зошто? Имаме работа! Има секој од нас работа. Духот на прошлото јасно вели, како што секој од нас има своје место горе на небото, што Господ му го одредил. Господ на земјата дал секом од нас место каде што треба да работи. Праше се, брати и сестро, кој е твоето место за работа? Таму каде што треба да работиш. Затоа Господ доаѓа. Но ајде сега да го ставиме младоженецот на страна. Одиме се во вториот последен дел да видиме што се случува со невестата. Што се случува со црквата Божија, која што е представена во Песна над песните, пета глава, Посебно вториот, вториот стих па и понатаму. Ајде вака да прашам, каде се наоѓа ложенецот? Пред врата, нели? А каде се наоѓа невестата? Внатре, ама каде? Легнал, се, се, се спремала што? Да спи. Во пижами се наоѓа. Се надевам ќе ме разберете. Да. Така вели, спијам. Дали е стран овој поим на страниците на Светото Писмо? Спијам. Во најважните моменти од Христовата активност на, земја, на Исуса на земјата, вие знаете, која требало да оди на Гециманија, која бил тука и предоди на Голгота, малата црква, сочинето од Петар, Јован и Јаков, каде се наоѓала? Од лабок сон. Исус морал да им каже, па добро, не можете еден саат да бидете будни. На колку све места ќе наидеме во Стариот и во Новиот Завет на ова, на ова реченица? Таа се подготвува да спие. Таа е во пижами, на жалост. Осма светска на сведоштвата, читам 24 страна. Видите со какви зборови на болка пророкот на последното време ги кажува зборови. Што да кажам со цел да го подигнам Божиот народ на остатокот? Што, вели? ми беа покажани страшните настани што престојат. Дјаволот и неговите ангели ги подготвуваат сите своји снаги да навалат на Божиот народ. И вели, дјаволот добро знае, да ако само уште малку, вика, Божиот народ спие, ќе си ги осигура за себе, зашто нино дуништување ќе биде сигурно. Тој нешто знае, што ние како адвентисти, што? Ништо не ми треба. Све имам. Све знам. Не. Бог сака да не стави во размислување. Што правиме со нашиот духовен живот? Понатаму, втора работа. Невестата е одалечна од младоженецот. Тие не се близки. Меѓу нив постои пречка, сериозна пречка. И приметете, кој презема иницијатива? Бог! Кога Адам и Ева погрешиле, кој презел иницијатива? Бог, Адаме, каде си? Лука 19.10 што вика? Синот човечки дошол во сите незнабожачки религии. Луѓето се во потрага за своите божества. Приметите, и храмовите што се прават, и другите работи покажува дека луѓето се во потрага на, за Бога. во Библијата сосеме друго. Бог е во потрага каде? На кого? На човекот. Да. Синот човечки дошол да го најде и спаси на што изгубено. женецот доаѓа. Младоженецот доаѓа, тој тропа, тој повикува, тој моли. А што пари невестата? Се изговара. Па сега се облеко пижами, па нозите ги изми, па едноставно се повторно па ова, па она. Милион изговори. Еден човек во една прилика рекол вака, кога некој сака да ти помогне, тој ќе најде начин. Ако некој ќе сака едноставно да не сака да ти помогне, ќе најде изговори. Така е? Да. Паш така. И што прави таа? Да наоѓа начин да се сретне со младоженецот или наоѓа изговор? Наоѓа изговор. На жалост. И видите, понатаму што вели во книгата Духовни дарови, исто, Духот на прошлото, 45-та страна, вели, ми беше покажана ниската духовна состојба во редовите на Божјиот народ. И многу јасно, една реченица. Бог нив не ги оставил. Тие го оставиле Бога и затоа постанале млаки. Го оставиле Бога. Не заборавете, Филаделфија во, во, во, во, она, во она пророчка панорама, во откривение. Што вели за Филаделфија таму? Остави пред тебе што? Отворена врата, нели така? Отворена. И никој не може да ја затвори. Кога Бог отвара, кој ќе затвара? И кога Бог ќе затвара, кој ќе отвара после? Отворена врата. Но замислете сега, после Филаделфија доаѓа Лаодикеја, предходно отворена врата, а сега во Лаодикеја Исус е надвор од вратата. Што се случило? Едноставно, вратата била отворена. Трета работа, што ја учиме тука од невестата? Премногу и удобно. Да. И таа незина удобност преминала во равнодушност. Ја соблеков својата облека, како повторно да облечам, ги измив нозете своји, како повторно да ги изволкам. Со други зборови, немој да ме вознемируваш. Мене, тука ми е што? Удобно. А кој на кого да го кажува? Саканата на саканиот. Она кој што не може да го замисли својот живот без него. И она што мене ми е врв од се тоа што го зборувам е следното, браке и сестри. Да ве прашам само нешто. Каде се ногила невестата? Во чи дом? Во чи дом се ногила невестата? Во домот на младоженецот. Чи дом? Со кој друго име го викаме домот на младоженецот? Што е? Црквата Божија. Можно ли е тука во Црквата Божија да не биде превеќе удобно? Да не го слушаме гласот Божи и да излеземе од својата равнодушност и едноставно да е да заборавиме на својата духовност. Да, ова сум го пробувал на повеќе цркви. Толку отворно и силно, затоа што знам дека ова е наша и вистинска диагноза, ми ми решение, ако сакаме да дојдеме кај Господа. Дали ние како верници сме се навикнале да живееме во домот Господов, ама без Господарот? Знаете, да ги сакаме даровите од Господарот, ама дародавецо што? Да го некако што? Таму некаде пострана. Не. Господ сака едноставно да бидеме близко до Него. Сакам еден пример. Се надам дека сте го слушале, но сакам да го поделам заедно со вас. И еве, таман уште неколку минути до крајот на оваа тема. Многу одамна постоеше едно село, кој што беше сместено во едно карпесто место недалеко од морето. Може би сте го слушано во искуство, сакам да го поделам со вас. И вели, кога би дошла некоја олуја, некоја временска непогода, а тоа често се случувало, бродовите кои тука поминувале, удирале во тие карпи и доживувале помали или поголеми трагедии. Жителите до тоа село, кои што биле многу љубезни луѓе, би се спуштиле доле, дури до своето село, доле од своето село, до нив да ги излекуваат смрзнатите страдалници во вода. Ги умотувале во кепиња и ги носеле во селото во своите куќи. И тоа било навистина голема, голема жртва што ја правеле за овие луѓе и трошеле доста од своето време тоа да го остварат. И конечно, некој предложил да тука близко до морето да направат една кукичка. Близко да бидат, каде сега дури од село да се спуштат, па тоа време оди, може да и ќе умре некој дека дојдат. Па направат тука близко до до морето и да кукичка, да ја опремат, и која ќе се случи таква трагедија, што? Веднаш да ги донесат тука, и веднаш топло, веднаш кебе, веднаш едноставно прва помош, и едноставно да да биде решена ситуацијата. И на сите им се допадна предлогот. Вика, многу добри идеја, вика. Ајде тоа да го направиме, за да бидеме поефикасни, поделотворни во својата работа. И наскоро, селаните направиле тука, значи, таа куќа ја опремиле се, и За кратко време, браке сестри, кога ја опремиле, ја направиле таа куќа. Полека, но сигурно. Куќата што ја направиле, што била првестрана направена за спасување на другите, поминала во клуб на дружење меѓу себе. Не доаѓале тука само да ги спасат оние кои што имале проблем, него си доаѓале тука, си играле своји друштени игри, што не е лошо може да само по себе. Меѓутоа, што се случувало? Кога имало некаја трагедија, не биле толку спремни додат да, да помогнат, затоа што тоа едноставно ја пореметувало нивната удобно што ја чувствувале во самата просторија. Дали понекош и нам, браки и сестри, може да ни се случи тоа во живот? Да го заборавиме налогот што Исус ни го дал, да ја проповедаме решта Господова, да и ние менталитет, да го кажеме на, на Петар, нели Јован и Јаков, го рекле, Господе, добро ни е овде да бидеме, сеници. Ама вели, не, Имате работа доле, таму. А вие знаете, страните девет ученици, дека овие тројца биле, не може да го лечат кого? Синот на оној човек кој што го донел кај нив. Зошто? Па имал мака човекот, сакал да го ицелат, а тие не можеле. Зошто? Поделе во своја сила и снага. А Исус рече, таму вие работата, таму треба да работите. Ке дојде време кој ќе бидете и горе, како што Нелен Вајти спомна, ако останеш верна до крај. Но сега имате работа. Сега отворете го своето срце и едноставно бидете спремни на сето на што Господ ќе ни каже. Ајде да резимираме. Што се случува понатаму? Дошло од женецот, вратата затворена, чукал тропа, како откривени, еве стојам на вратата и чукам, а жената невестата што? Се изговорила и завршил диалогот на Јуниф. И после одредено време, жената што вели? Чекај бе да одам да отворам. И отишла. И што е случило? Станав да му отворам на мојот возлюбен му отворив, ама тој не беше таму. Душата ми премре, тој ка тој говореше. Го барав, но не го најдов. Го викав, но не ми се јавувал. Насловот нова тема, ако воопшто сакате да ставиме наслов нова тема, гласи кога чукањето ќе престане. Има време кога чукањето што? Се слуша. Но има време кога чукањето и ќе престане. Се сетив на една смешна ситуација, можда од една страна, овие, и знаете, од К15 имат по една ситуација, прават разни шеги, викат по една ситуација, вика, кој ќе доеш кај мене, викат, звони. Зошто? Чукањето не работело, вика. Звони, вика, зашто чукањето не работи. Да, да, Библијата, да, малце мацува шеговито, али баш така, има време кога што? Чукањето работи, а има време кога чукањето што? нема да работи. Мислам и само мислам на времето на милоста, кога вратата на небото ќе биде затворена и кога нема да има прилика, никој друг едноставно да се најде по Царството Божие. И на крајот завршувам со едно прашање порака, зите нас, кога чукањето ќе престане? Одговарам на тоа последно прашање, пред да отпееме завршната песна и да упатиме молитва на Господа. Кога? Прва работа, две-три работи, а сите се во едно, во еден пакет. Кога се играме со гревот. Брате мој, сестро моје, да бидеме далек од гревот. Гревот уништува. Гревот јаде. Гревот го зема својот данок. Гревот уништува. Да бегаме тоа. Самсон мислил едноставно дека тој е силен, не може нему ништо грева да му направи. Нели така? Тој може да каже си и се што. А сега оваа конференција се сетив, еден од говорниците спомнал, вика, многу скапо го чинило шишањето на Самсон, вика. И на вистина многу скапо го, го чинило тоа шишање него таму. Имаме еден бриц таму кај нас, нели така не дотерува вака, значи, ама ова шишање него многу скапо го чинило. Да, си играл. И вели текстот вие знаете во судиите вика ќе одам како и претходно што сум одел, нели така? Ама не знаеш, дека што? Духот Господов што? Остапил од него. Зошто? па не слуша кога се чукало на неговата врата, на неговото срце. Мисла дека има време. И знаеме кога завашил. Понатаму, кога чукането ќе престане исто? Кога повеќе едноставно добро, кога ќе имаме некој омилен греф исто, значи злопоклонство, вели Библијата. А најдобар пример за тоа ни е кога ковчегот на заветот беше земенот израелците, вие сеќавате, свештеникот Тилија, И знаете што се случи кога до, дошла вест, а вие знаете што значи кога ковчегот од заветот нема да биде во редовите на Божиот народ. Тој паднал од столце тука кога слушал ни што? И умрел. И жената се породила и кој име му дадоа на детето тука? И Хавот вика, славата отиде. Кога, добро кажен теолог, вика, Господе, Твојата присутност или Твојата отсутност за мене значат живот и смрт. Или живот или смрт, во зависно дали Господ со нас. Да. И трета работа на крај, што сакам да ја кажам, кога едноставно чукањето ќе престане? Ако материјалното доаѓа на прво место, на место духовното. Библиски пример за тоа. Исус дошол во едно место, се соочил со еден проблем, со еден човек, кој што бил обседнат со демони. Вие знаете, пишува во, за тоа во Евангелијата Марко 5 глава 15 до 17. Легион, викал. Имал мноштво, мноштво демони во него. И сега што е многу <laughs> чудно, и тоа е човечка природа. Исус доаѓа и го излекува човекот. Така ли? И сега знаете што треба се случи во тоа место? Празник. Ден на радост. Сите да го слават Господа, кажат, фала ти Господа, тој човек ние ако не ништо друго, ако не ништо друго, од себични побуди, ако не ништо друго, од себични побуди да го фалат Исуса, затоа што веќе сега можат слободно да се движат, затоа што немале мир од овој човек, вие знаете што пишува. Мал ланци, никакви ланци не држал во себе, ги кинал. А тие што велат? Отишле кај е, господарите, затоа што Исус тие нечисти духови од него ги префрл каде? свините. И отишле да останат кај кого? Да дојди да видите што направило човек. Голема штета. Голема штета. на Дигитрон да ваат 2000 пута колку една свиња таму, не знам, почна да рачунат. Колку пари ни изгубивме. Така ли? Материјалното го издигнале на духовното. И што се случи? Дошле кај Исуса и најжалостниот извештај во Евангелијат, еден од најжалостните. Век Исусе, те молиме, бегај од нас. Тргни се, оди си од тука. А вратата за тебе што е? Свесно кажува чукањето за нас што? Да. И имам обичај да кажам, во таа прилика, гјаволот, демоните направиле екскурзија. Од обседнатиот, преминале кај свините, од кај свините, преминале кај господарите од свините. Да. Били обседнати сега кој, се прашува. Оние кои што едноставно требале да се радуваат затоа што им дошло и целување и дошла радост. Браки и сестри, да го слушаме Божиот глас, да го слушаме Божиот тропање и да имаме отворено срце за Него. Како невеста Божја, што е опишена во следото писмо, да ни биде мило присуството нашиот, на нашиот младоженец, нашиот Исус Христос, кој го дал својот живот за нас. Амин.